Kao što je poznato i najavljeno, mi večeras uz Allahu pomoć obrađujemo drugi dio predavanja pod naslovom da li je odnosno obaveza slijedljenja mezeva ili da li je musliman obaveza slijediti jedan od četiri poznata fiska mezeba ili neki drugi mezeb. Prošli put smo odradili onaj uvodni dio koji po meni je neki vid e, uzimanja općih informacija po ovom pitanju da bi se moglo prijeći konkretno na stavove učenjaka po ovom pitanju. Naime, e, jedna stvar je vrlo bitna da se naglasi ovdje na samom početku, da se napravi razlika između pitanja obaveze slijeđenja određenog mezeba i pitanja da se stiče znanje preko knjiga jednog od mezeba ili više mezeba. Znači, tražiti znanje u fikskim znanostima nema smetnje, znači da se izučava, da se to izučava, da se te fikske mesele uče preko bilo kojeg mezeba. Određenog, shodno školama, fakultetima, mjestima gdje se uči određeni mezeba. Jer zašto tu nema smetnje? E, iz, razloga što je to različita mesela od, od pitanja obavezi sliženja određenog mezeba. Jer izučavanje fikha i fikskih mesela e, preko bilo kojeg mezeba, sredno hanefijskog, ambelijskog ili, ostalih, ostali, u stvari znači poimanje mesela odnosno osposobljavanje za njihovo izučavanje, a ne mezhepska gorljivost i pristrasnost. I zato, jel, kada učenjaci govori o ovoj temi, naravno ne misle na to da, naravno kod onih učenjaka koji kažu, jel, da, da musliman nije dužan slijediti određen mezheb, ili da mu je haram da slijedi e, određeni mezheb u svim pitanjima, ko zastupa taj stav, naravno on to razdvajaju od pitanja da se fik izučava preko određenog mezela. Jer prilikom izučavanja fika, odnosno talib, student, on se trenira, podučava i osposobljava da razumije to pitanje i da vidi koji su osnovni dokazi za to pitanje i tako dalje. Za razliku od pitanja obaveze sljeđenja mezheba. Helenejce. Što se tiče Znači, prošli put smo, e, nastojao sam da obradim, jer uglavnom, znači da na, navedem uvodu temu ovu, zašto o njoj ima smisla govoriti. Također naveli smo e, historijsku poznatnost liđenja mezheba, kako je to sve teklo do pojave mezheba, na kojim mezhebu smo muslimani tada bili, tako dalje. To smo prilike spomenuli, onako ukratko. E, sada smo došli do srža teme, do one najbitnije stvari, a to je u stvari kakav je šarijski status lijeđenja određenog fiskog Mezeba. Naravno, prošli put smo također obradili e, pitanje vrste muslimana e, shodno sposobnosti i štihada. Znači, kako se muslimani dijele shodno na njihovu sposobnost vršenja i čtihada. Pa smo naveli oni poznati tri skupine, a to su uh, mukallidi, mučtehidi i mutebije. Mukallidi oni koji znači, slijedi stav određenog učenog čovjeka, bez poznavanja dokaza koji ima zasnova svoj stav. Muštehidi su oni koji znači, direktno izvlače e, propise iz, iz šerijatskih e, e, izvora, Korana, Sunneta i ostali izvora, a mutebije su oni koji nisu na stepenu ni mukalida, znači iznad stepena su mukalida, a nisu na stepenu muštehida, a to su oni znači koji su sposobni, sposobni da, da se vrate na stavove mišljenja učenjaka, da istraži njihove dokaze i da sami pronađu jel, koji, koje mišljenje najbliže ispravno shodno snazi dokaza, dokaza odnosno argumenta s kojima podupiru svoj stav. da, ne, uglavnom to smo prilike prošli put obradili, sada dolazi znači ona suštinski, suštinsko pitanje, a to je, i koje je srž ove teme, a to je kakav je šerijski status lijeđenja određenog fiskog mezeba. Po ovom pitanju učenjaci u sulu fika navode otprilike neka četiri mišljenja. Uglavnom i ta četiri mišljenja se uglavnom mogu svesti na neka dva stava, jel, koji danas postoje danas u, stvarnosti. E, ta četiri mišljenja su prvi stav da je vađib mukallidu, znači onom koji nema, e, znači običnom muslimanu koji nema šerijskog znanja, da mu je vađib da slijedi jedan određen mezeb u svemu. Na ovom stavu su Ibn Salah, Ibn Subki i još neki učenjaci. Eh, uglavnom se vraća ovaj stav na učenjake mezheba. Eh, mezheba nakon četvrtog stoljeća. Ja sam bil na ovom stavu. Drugi stav učenjaka je da nije vađiv slijediti određen mezheb, niti je mu stehab, nego je to samo dozvoljeno. Znači, drugi je stav da je dozvoljeno, nije važi niti mu stehab. Na ovom stavu su Ibn Burhan, i Zarkeši, prenosi se od imama Malika i imama Ahmeda, Također ovo su izabrali Ibn Taymi, Ibn Qajim, Sanani, Ibn Muflih. I oni sami kažu da je ovo stav većine učenjaka ovog ummeta. Treći stav učenjaka je da je sliđenje mezheba haram. Nije dozvoljeno. Znači ima stav učenjaka koji kažu nije dozvoljeno slijedjenje jedan da se slijedi jedan mezheb u svim pitanjima. kažu nije dozvoljeno slijedjenje mezheba, znači misli se u svim pitanjima na kojima je taj mezheb. Ovo je stav za Zahirijskog mezheba, znači e, Ebu e, Dauda Zahirija i e, Ibn Hazma, e, a također ga izabrao Imam Šakani, jedan od savremenih učenjaka koji je živio prije otprilike 200 godina. Četvrti stav učenjaka je da je vađiv slijediti jedan određen mezheb nakon pojave četvorce imama, a da prije toga nije bilo vađiv. Ovo zastupa e, učenjak Ibn Munajir i još neki koji ga u tome podržavaju. Znači, po njemu je do, do pojave imama Meziba, četvrti imama Mezeba nije bilo vađib. A nakon njih je postalo vađib slijedi jedan od e, četiri Mezeba. E, naravno, jel, kada se rezimira kada se istraže ova, mišljenja ovi stavovi, četvrto mišljenje su suštine razliku od prvog. Jer kada se svodi na jedno. jer prvo mišljenje je koje da je, da je vađib slijediti jedan određen mezeb. Da svakom muslimanu vađib slijediti jedan određen mezeb. Osim učtahidu, naravno, se izuzme štehida. A uglavnom ovi koji su na ovom stavu, oni smatraju da nema štehida uopšte danas. Kažu ne imam mučtehida, jer nema e, učenjaka koji se dostigni stepen ištihada. Znači prvo i četvrto mišljenje su otprilike na isto. A, treće mišljenje, treće mišljenje da je slijeđenje mezeba haram. E, pa odmah možemo samo odmah reći da ovo mišljenje je e, donekle e, ekstremno kao, kao i ovo da je vađib, svakom muslimanu. E, s koje strane? E, prvo, da je to mišljenje neizvodljivo u praksi, nemoguće. Iz kog razloga? Zato što imamo obične muslimane koji ne razumiju ni Kur'an ni Sunet, a kao da mogu se vratiti na dokaze Korana Suneta koji po samoj prirodi kao, kao ljudi moraju da slijedi nekog. Moraju biti mukallide. I moraju da pitaju učene. Tako znači da, je nemoguće eh, da, da se kaže za njih da im je haram da slijedi neki meze. Naravno ovdje učenjacka kaže haram slijedi određeni misli se da slijedi eh, jedan od mezheb u svim pitanjima. A da taj običan muslima može pitati bilo kojeg jel, učenog čovjeka. Helene se. Uglavnom, Znači, ovo treće mišljenje je daleko od onog na koji ukazuju dokazi, a što se tiče znači, prvog i četvrtog mišljenja, prvo da je, da je vađib, a da svako musliman da slijedi određen četvrto da je vađib, poslije pojave četvorce imama. Uglavnom svodi se na isto. Tako da na kraju jeli, imamo dva, stava koja ćemo u nastavku e, tretirati, slijediti i vidjeti njihove argumente. Ta dva stava su ujedno i ono što imamo danas u stvarnosti, a to su e, ono na čemu su i savremeni učenjaci današnji, dva stava učenjaka. Prvi stav da je svakom muslimanu koji nije dostigao stepen štihada, znači običnom muslimanu, e, e, obaveza da slijedi određen mezad. To je prvi stav. A drugi stav da da je slijeđenje nekog određenog mezeba nije važno, niti mustahab, nego samo dozvoljeno. Ovo je prvi stav, da je svakom muslimanu koji nije čtehid obaveza da slijedi određen mezeb, oni zasnivaju na tome, e, da mu čtehida danas nema, da su vrata i čtihada zatvorena sa umiranjem e, četvorce imama, mezeba, da ne nema štehida nakon četvrtog stoljeća po hijđri i da je vađiv slijedi jedan određen mezeb u svim stvarima vjeri. To jest mora biti svaki čovjek, svaki musliman, ili Hanefija, ili Malikija, ili Šafija, ili Hamdalija. I tako dalje. Ili neki drugi mezer koji, već, koji je priznat, jel? Hazahirijski i tako dalje. Od najistaknutijih savremenih predstavnika ovog stava su Muhammed Al-Hamid, Habibu Rahman Al-Azam, Mohamed Said Ramadan Al-Buti u Siriji. I čak je eh, kod nas jedna knjiga njegova prevedena, knjiga pod naslovom Allah mezhebije, odnosno negiranje mezheba, ili, e, e naslov je Allah mezhebije, bid'atun, ahtaru bid'a. Kažu negiranje mezheba, znači naslov bi bukvalno bi preveden, negiranje mezheba najopasnija novotarija koja prijeti šerijatu. A kod nas je preveli pod naslovom potiranje mezheba, tako nešto prilike. E, Naravno, ova knjiga jel, e, zastupa ovaj stav da je vađu svakom muslimanu da slijedi određen mezab u svim pitanjima. Drugi stav učenjaka, znači jednostavu da je slijeđenje određenog mezheba samo dozvoljeno. Da nije ni vađiv, niti mustehab. Dozvoljeno iz kog razloga? kaže zato što je musliman obično nema izbora osim da slijedi nekog učenog čovjeka a jedan učenji ima mezheba. Pa tako da znam da ga slijedi. Jel? S tim, jel, po šartom, jel, da, da mu nije dozvan, jel, da, se kreće od učenjaka do učenjaka ili od mezeva do mezeva da bi stražio i slijedio olakšice. Oni zastupaju, znači, stav Znači da je dozvoljeno običnom muslimanu da slijedi bilo kojeg učenjaka ili mezheb, jer nema drugog načina da sazna propis, pod šartom da ne traži olakšice učenjaka. Znači da, znači ne uzima iz hanefijskog mezeba u određeno pitanje jer, jer mu je tu lakše. Iz handebelijskog drugo pitanje mu je tu lakše. Iz malikijsko e, treće pitanje jer mu je po tom pitanju tako lakše i tako dalje jer mu, to, odgovara njegovim strastima, njegovom htijenju i e, njegov, njegovoj prirodi, temperamentu i tako dalje. A, znači učenjaci ovog stava smatraju također da je obvezivanje muslimana da slijedi jedan određen mezheb u svim pitanjima vjeri da je to novotarija u vjeri za koju nema dokaza niti u Koranu, niti u sunetu, niti u iđimavu učenjaka. Znači, pazite, znači, ovaj drugi stav učenjaka kaže da je samo dozvoljno slijediti E, bilo koji meze, bilo kojeg učenjaka, kažu da obavezivanje jednog muslimana da slijedi e, jedan određen mezeb, hanepijski, hanbelijski i bilo koji drugi, u svim pitanjima vjere, sa čime je došao taj mezeb, da je to novotarija u vjeri, za koju nema dokaza niti u Koranu, niti u Sunetu, niti u Najistaknutiji savremni e, zagovornici ovog stava su poznati egipatski učenjak Ahmed Šakir Muhaddis, rahimehullah, Mohamed bin Shaqiti rahimehullah, bin Baz, rahimehullah, eh, Selim Hilali, Mohamed Muqaddib, ovaj, jedan, jedan jordanski učenjak, jedan misrijski, Ebu Isa Hoveni, egip, egipatski, e, misrijski, mislim, egipatski, egipatski učenjak, Šeh Albani, rahimehullah, i njegovi učenci Mohamed e, Idul Abbasi, Abdurrahman Abdul Khalik, e, Vadi Al-Wadi i tako dalje. Znači, ovi učenjaci, mnogi drugi ali učenjaci su na stavu da znači da slijedjenje mezeba samo dozvoljeno, a da obazivati musliman da slijedi jedan mezeb u svim pitanjima vjere, da je to novotarija. Da za takvim nečim, nečim šarijet nije došao. E, naravno, neko će reći, pa dobro, e, kakav je stav učenjaka četiri mezeba po pitanju slijedjenja mezeba. E, naravno odgovor na ovo je nemoguć iz razloga što su mezebi zaživjeli, nakon njihove smrti, a ne dok su oni bili živi. Međutim, oni su upitani o njihovom slijeđenju, pa je tako imam Ebu rekao, nije nikom dozvoljeno da uzme naše mišljenje, mislim naše, mislim ono koji je sa njim na njegovom stavu, ako ne zna odakle smo ga mi uzeli, pazite, znači nije nikom dozvoljeno da uzme naše mišljenje, ako ne zna odakle smo ga mi uzeli. Odakle smo ga mi uzeli iz Korana i Sunneta i tako dalje. Također imam, imam e, kaže, haram je onome ko ne zna moj dokaz da daje fetve po mom mišljenju. Kaže, haram je onome ko ne zna moj dokaz da daje Petru po mom mišljenju. Kaže ima Malik, svačije mišljenje se uzima i ostavlja osim govora onog koji je ovom kabor. Mislim je poslanika sallallahu Znači svačije mišljenje se uzima i ostavlja osim govora onog koji je ovom kaboru. Šta hoće reći ime? Znači, znači ni, ni jednog učenjaka nije obaveza musliman da uzme sve što duže od njega. Također ima Malik na drugom mjestu kaže svako mišljenje koje se slaže sa Koranom i Sunetom, uzmete ga. A ako se ne slaže, a, ako se a ako se ne slaže sa Koranom i Sunetom, ostavite ga. Kaže imam Šafija, jednoglasni su muslimani, da nije dozvoljeno onome e, kome je sunnet Allahom poslanika sallallahu koji e, jasan da, ga ostavi zbog bilo čijeg mišljenja. Znači onaj musliman kome dođe, po, ono što kaže ima šafija, kome dođe hadis ili aje po određenom pitanju, našto je hadis, e, obično hadis se može desiti da ne, dođe do nekog učenjaka, pa nije bio na tom stavu. Znači onaj musliman kome dođe jasan dokaz, primjer radi za visa pa ga on ostavi zbog nečeg više, kada imam šafija da to nije dosmjeno i da su na tome muslimani jednoglasni. Naravno, jel, oko toga se ne trebamo ubiđivati. Također ima šafija kaže, onaj koji traži znanje bez dokaza je, poput onog koji sakuplja granje noću. Nosi naramak, a u njemu je zmija koja će ga ujesti, a da on i ne zna. Također je prenešeno od, od, eh, od imama Šafije, ako je, kaže, iza sahal hadisu, fe huve Kaže, ako je hadis vjerodostojan, to je moj mezheb. Ova, ova, ova rečenica se prenosi od četvorce imama. Iza sahal hadis, fe huve Ako je hadis vjerodostojan, to je moj mezheb. Normalno misli se na hadis koji, e, čije značenje je jasno ko dan, znači čije značenje upućuje na ono o čemu se govori, a ne hadis koji se može tumačiti na ovaj na onaj način. Znači, to se prenosi od četvorice imama. Kaže ima Ahmed, nemojte, kada je upitan, jel, da, da o jel, kaže, nemojte mene slijediti, niti Malika, niti Šafju, niti Euzaja, nego, uzmi, nego uzmi odakle su oni uzeli. Misli na ove učenjake, misli na Kur'an i sunnet, na iđma i tako dalje. Također ima Ahmed kaže, onaj ko odbije hadis Allahov poslanika sallallahu alaihi on je na rubu propasti izgovora četvorci imama da se, jel, e, da se zaključiti da su stvari Kur'an i Sunnet kao osnovna dva izvora Islama su ono što musliman treba da slijedi. Ono po čemu treba raditi. Te da su sami ovi e, vođe četiri mezeba, da su oni zabranjivali slijepo slijedjenje njegovih stavova. Zašto pa Zato što kažu vratite se gdje smo mi, na, što smo se mi vratili. Odnosno, ako bi, e, naravno oni koji kažu, kada, e, e, koji, smatraju da je obaveza slijediti određen mezer, kažu sve ovo što su rekli četvorca i nama, oni su to rekli svojim učenicima. A njihovi učenici imaju dovoljno znanja da razumiju dokaze. Pa i nema smetnje da se na njih odnosi. Ali da običan musliman da se vraća na Kur'an sunet, kažu to je nemoguće. Jer on nema, e, nije mu ehel, odnosno nije kompetentan da se on vraća direktno na Kur'an i sunet i da radi dokaze Kur'ana i suneta. Pa se onda taj običan musliman mora, mora slijediti nekoga. Naravno, odgovor na, na, ova, na ovaj prigovor je taj, e, slažemo se da je to tako, da su ova četvrta mama kad su ovo govorili, govorili svojim učenicima. Ali, da običan musliman, znači on se da običan musliman nije obavezan slijediti jednog od njih, nego slijedi učenog. Bilo kojeg učenog. Kogod ima širijetsko znanje, slijedi ga. I ne slijedi ga što njega treba kao čovjeka slijediti, nego zato što ima šarijetsko znanje koje se vraća na Kur'an i na sunnet. E, nakon ovog, jel, mi nastavljamo dalje. E, na kraju smo rezimirali, znači da imamo dva stava učenjaka, pogotovo danas sa dva prisut, e, e, koja postoje dva stava. Prvi stav onih koji smatra jel, da je vađib slijed jedan od četiri poznata mezeba, da da danas nema, da se vrata ištihada zatvorena, da svaki muslima mora biti ili Hanefi, ili Maliki, ili Šafi, ili Handelija. I imamo o drugom mišljenju, na znači čemu je veći dio učenjaka savremenih, a to je da je slijedjenje određenog mezeba samo dozvoljeno, da nije vađiv niti tehat, a da u stvari nije obavezno da slijedi sve, sva pitanja iz tog mezeba, tog učenjaka, i da, e, odnosno, s druge strane, ako se obaveže jedan musliman da mora slijediti određen mezeb u svim pitanjima kojima je došao, da je tako nešto novotario vjeri da tako nešto nema dokaza ni u nije ni u Sunetu. Hele se. E, učenjaci prvog stava, znači oni koji smatraju da svaki musliman mora slijediti određene zemlje. Šta su njihovi dokazi sa kojima dokazuju svoj stav? E, njihovi dokazi su sljedeći. Prvi, odnosno prvo kako to on tumače. Pod njih muslimanci dijeli Eh, na dvije skupine, dijeli na mukallide i na mučtehide. Mukallide su, znači, to su obični muslimani koji nisu na stepenu ištihada. Znači, svi oni koji nisu mučtehide. A kod njih ne postoji treća skupina, to su mutebije. Jer oni svrstavaju mukallide. A pa, na samom početku smo rekli, po njima nema danas mučtehida. Vrata i ištihada su zatvorena. Može samo slijediti mezeb. Znači, nema mučtehida. Svi smo mi mukallide. I zato je svako od nas dužan da slijedi određen mezeb, da uzbudi na određen mezeb. Sve što je došlo u slijedi šta je mezeb. I moraš to predijeliti. Ili si Hanefija, ili si Hanabela, ili si Šafija i tako dalje. Naravno, kada govorimo o ovim mezebima, evo vama otprilike poznato, jel, da je najrasprostranjeniji, najrasprostranjeniji mezeb od drugog stoljeća, odnosno od, od, od vakta Ebu Hanife, pa nadalje, najrasprostranjeniji mezheb, u stvari hanefijski mezheb. Najviše država, najviše mjesta je, je na hanefijskom Narod Naravno iz razloga je što je, što je Ebu Jusuf, Ula prihvatio da bude kadija, pa kada je postavljao jel, kadije druge, postavljao glavni svog mezheba. Za vrijeme jel, eh, halife Haruna Rašida i tako dalje. Eh, I uglavnom, jel, na e, e, najviše, zemalje najviše u svijetu rasprostranjene hanefijske mezebe. Zatim drugi po, po je u stvari neki kažu malikijski, neki šafijski. Malikijski je uglavnom rasprostranjen je prije bio u Endolusu, odnosno u Sjevernoj Africi, Magribu, Maroku, Alžiru i tako dalje. E, a najmanje rasprostranjeni mezeb u stvari Hamdalijski koji je prije bio u prilike negdje u Dimešku, Damasku i oko njega, da bi na kraju završio danas savremeno doba, uglavnom u Saudijskoj Arabiji. A da šafijskog mezeba imamo jel, u Šamu, odnosno u Palestini, u Siriji, u Čečeniji, u Dagestanu i na sličnim mjestima i e, na, istočnim dijelovima e, Afrike, sjeverne Afrike. Helen Neise, da se vratimo na dokaze prvog stavučenjaka koji smatraju da je slijedjenje određene mezheba svakom muslimanu. E, po ovom stavu učenjaka od četvrtog stoljeća po Hidži sve do danas nema mučtehida u ovom umetu. E, oni ovaj stav naravno podupiru e, riječima mnogih mezepskih učenjaka, poput hanetijskog učenjaka Ibn Abedina, koji taj stav kaže u svojoj knjizi to Ibn Abedin. E, Mohamed El Hamid također to potvrđuje. I e, čak je smatraju da onaj ko tvrdi za se da je, da je dostigao da, da to nije tačno, da je to jel, čak laž, da nema alima koji na tom stepenu. Naravno, oni, e, ako neko pita, pa dobro šta oni onda, e, savremena pitanja danas koja se pojave, koja nisu bila poznata prije mezeba. Šta će raditi oni koji slijedi određeni mezeb? oni kažu, naravno, jel, da se ta pitanja vraćaju na, tem, na usule, odnosno temelje mezeba, pa se vraćaju na slične mesele i tako se na njima, da njima donosi šerijski propis. Oni dokazuju svoj stav prvi, prvi dokaz sa kojim dokazuju stvar koranske ajete, riječi uzvišenog Fes'elu ehle zikri in kuntum la Pitajte učeni, pitajte ehle zikra. Ehle zikra su učeni, oni koji znaju. Pitajte učeni ako vi ne znate, kaže uzvišeno. Pa oni kažu, onaj koji ne zna, je onaj koji ne zna je mu kalid u stvari. A učeni su mučtehidi, pa prema tome nareženom u kaledu da slijedi mučtehida. A naredba je dokaz e, da, je, da je alima vađib. E, odgovor na ovo je vrlo lagan ovaj, na ovaj, način dokazivanja iz kog razloga. Prvo, odnosno da je ovaj stvari aj dokaz protiv njih. Dokaz protiv ovog stava. Kako je ovo dokaz protiv njih? Odnosno da je to e, dokaz za drugo mišljenje. Kako? zato što, što se u njemu naređuje da mu kalid pita i slijedi mu čtehide. Ko god ulazi u tu skupinu. A ne neki određeni muštehid, odnosno određeni imam vođa nekog mezeba. Znači ovim ajetom uzviše naređuje pitajte ehle zikra. Ehle zikra znači bilo kojeg mučtehida. Znači pitajte bilo kojeg mučtehida. E, ne kaže pitajte Ebu Hanif. Ne, ne pitajte Malika ili Šafi ili Ahmeda nego pitajte bilo kojeg učenog. Što automatski jel, e, ne može biti dokaz za, za stav učenjaka koji kažu da treba slijediti određene. Također o ajetu je naređeno da onaj koji ne zna pita one koji znaju, ali šta koji znaju? Koji znaju Kur'an i Sunnet da ga šta je u njemu došlo o, o, nekom određenom pitanju. A ne da kaže šta on misli o tome. Prema tome, ajetu mu je naređeno da slijedi ono što je u Kur'anu Sunnetu preko oni koji su, koji učeni, koji znaju. Znači, Allah Žešanu e, ne naređuje kada kaže pitajte učeni ako vi ne znate. Ne kaže pitajte učeni zato što, e, zato što oni takvi kakvi jesu, nego pitajte učeni jer oni znaju Kur'an i pa će vas obavijest o Koranu sunetu. Šta, je e, šta kaže opet podređeno pitanje. odnosno, da bi ovaj ajet bio dokaz za ovaj stav, trebalo u njemu doći naredba da se slijedi jedan od četvorice imama. Jedan, ili jedan određen imam, nije bitno koji. Znači, e, ili da dođe u sunetu zabrana uzimanja fetve nekog mimo četvorice imama ili jednog određenog alma. A toga nema niti u Koranu, niti u sunetu. Znači, niti imamo u Koranu, niti u sunetu i jedan dokaz koji kazuje da, se mora slijediti određeni da se mora slijediti određen učenjak. E, također, oni dokazuju sljedećim, kažu, ako bi, znači sljedeći njihov dokaz je razumski, kaže, ako bi bilo dozvoljeno mukalidu da slijedi bilo koji mezeb, to bi odvelo do otvaranja vrata traženja mezhebskih olakšica, čime bi se slijede strasti izbjegavale naredbe arabe zabrane. Znači, kažu, ako bi dozvolili da običan musliman sad slijedi ovaj mezheb, sad onaj mezheb, time bi se njemu dala prilika da slijedi olakšice u mezebima. Čime bi izbjegavao, znači u određenom mezebu je nešto halal, jedno tisto isto pitanje, jedno medvedu je haram, u drugom halal. Pa ako njemu odgovara da je halal, on bi slijedio. U, u, nekom sljedećem mezebu je neka stvar koja njemu odgovara, taj taj propis, pa bi on njega slijedio i tako dalje. Kažu, zbog toga treba slijediti jedan određen mezeb. E, naravno, e, i na ovo se može odgovoriti, na koji način, e, da je ispravno to, da nije dozvoljeno e, traženje olakšica za koje nema dokaza u šerijatu. a da u stvari to ne može biti dokaz za A na koji način? Zato što su i protagonisti, zagovarači, drugo mišljenje rekli, uslovili, znači dozvolu sređenja bilo kojeg učenog čovjeka, doslovili time da šart da ne, da, da ne slijedi, da, ne uzima iz ovog mezeba ili iz onog mezeba ono u čemu je olašita što njemu odgovara njegovim strastima. E, treći dokaz sa kojim dokazuju svoj stav kažu, e, kaže učenjaci imami mezeba, su zasnovali svoje stavove na Koranu i na sunetu. Pa kada kaže e, slijedi te, te stavove, on u stvari slijedi Koran i sunet. I čemu je kaže problem, ja? Iz toga se razumije da ima obaveza da slijedi ono čemu su bili, bila četiri mezeba. E, naravno i ovome se može pregovoriti na koji način, to je da je tačno da su imami mezheba nastojali da sve svoje stavove zasnuju na, e, dokazima Korana i Sunneta ili džma ili neki drugi izvora šerijata, koji su naravno e, zasnovani opet na Korani i na Sunnetu. Međutim, nastaje problem šta ako se imami mezheba raziđu po pitanje. A nije nepoznata stvar da, da se otprilike u između 70% 80% mesela fikski učenjaci razilaze. Da je manji dio fikskih mesela u čemu se učenjaci slažu. Pa šta kad se raziđu određene koji u meselu da kako se zna koji je stav ispravan? Ne može se znati koji je stav ispravan, osim na osnovu toga koji je bliže šarijaskom dokazu, koji ima jači dokaz za to. A kada su učenjaci raziđu po određenom pitanju, Allah nama objavio ajet u koji nas obavezuje šta da radimo. Kaže fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul. Ako se u nečemu raziđete, vratite to pitanje. Obratite se, vratite se Allahu, odnosno Kur'anu i poslaniku, odnosno njegovom sunetu. Znači, Allah Žešano naređi, kada, se raziđu učeni, kada se raziđu učeni, da se vratimo na ono što se slaže sa Kur'anom i Sunetom. Također oni dokazuju i sljedećim dokazama, to je ako bi se otvorila vrata i džihada pred svim muslimanima, to bi odvelo u haos i nered, u vjeru, koji nema kraja. Jer bi se slijedili ljudi koji su kvazi mučtehidi, koji su nazovi štehiti koji nema širijesku znanja, koji nisu dostigli stepeni štihada, Kaže, zato je, slijed, zato je slijediti one pouzdane imame, odnosno četvrti imama, koji, za koji se zna da su pouzdani. Jednog od njih izabiriš i slijediš. A ovako, ako bi pustili vrata, danas bi tvrdio ovaj ili onaj, da, imaju šerijesku znanje, odnosno da su došli u stepeni a što bi odvelo u stvari u, jedan blagi haos po pitanju razumijevanja šerijeskih pitanja. Naravno, jel, E, odgovor na ovo je također da, je tačno to da se ne, može, ne mogu otvoriti vrata i štihada i da svakome da priča o vjeri ko nema dovoljno šerijskog znanja i ko nije sposoban, osposobljen da uzima direktno iz e, e, propise iz Korana i Suneta. A da će da bi se u stvari da je otvaranje i ičtihada zabranjeno i da bi odbilo haos i da ga treba zatvoriti, za tako nešto ne imamo o šerijata. Dokaz ukazuju da učeni trebaju da traži, da se vraća na Kur'an sunet i da će učeni uvijek postojati, da će biti da njih treba pitati, a nije nam došlo Kur'an sunetu da neki tekst šarijeski koja se upozorava da se, da, da se mora zatvoriti vrata i štihada da ne bi nastao haos u umetu. Zašto ovo kažem? Zato što imamo mnogim drugim stvarima došli dokazi. Došli nam dokazi koji nas upozoravaju na pojavu deđala, na njegov boravak i opasnost u umetu, kako da smo se mali ponašali u tom periodu. Iako se deđal pojavio tek presudnji dan i tako dalje. A da s druge strane nemamo nijedan hadis, nijedan drugi dokaz e, na ovu temu a to je jel, da, se ne smije otvarati vrata, i štihada nakon pojave određenih Činjaka i tako dalje. I znači otprilike to su neka četiri, njihova dokaza s kojima dokazuju svoj stav. Znači jedan jedini njihov dokaz je koji se vraća na, na, na, na prvi dokaz, a to je ajet Feselu ehle zikrin kuntum Mun, pitajte učin ako vi ne znate, a pojasnili smo da u stvari ovaj dokaz i u protiv njih, a ne za njih. Jer u ovom, u ovom ajetu se ne obavezuje da se slijedi jedan određen ali. jedan određen mezer, niti učenjak. iz ovog ajta se ne može zaključiti da je jedan musliman obavezan da slijedi niti Ebu Hanifu, niti Šafiju, niti Malika, niti e, Ahmeda Hamdela. Nego je dokaz ovaj ajet da oni koji ne znaju pitaju učeni. Bilo koji učeni. ne nekog određenog. Bilo kojeg učeni koji će pojaviti na početku umeta do sudnjeg dana. Prema tome, e, gledajući njihove dokaze kojima dokazuju, znači može se komodno reći da nema i nekog e, jasnog dokaza koji podupire njihov stav obavezu vađib da svaki musliman bude slijedi na određen zemlje. Naravno, jel, njima se dodatno još može postati pitanje dobro prije pojave četvorce imama na koji mezebu su bili muslimani, koji mezeb su bili dužni slijediti, na koji mezebu su bili ashavi, tabi'ini, tabi tabiini i tako dalje. Naravno, odgovor na ovo jel, nema, ne postoji, odnosno da nisu bili na određenom mezebu, znači nisu bili na tome, znači muslimani u ta prva tri, prve tri generacije, nisu bili na tome i nije bilo poznato da su obavezivali sve muslimane da slijede jednog određenog e, učenjaka u svemu, u svemu što on kaže i e, što on pojasni. Nego su se vraćali na to da onaj koji nije učen pita ono koji je učeno, bilo kojeg učenog koji se nalazi u njegovoj sredini. E, Šta su dokaze oni koji kažu, onaj znači drugi stav, oni koji kažu da slijedjenje mezeba nije važno, niti mustahab, nego je samo dozvoljeno običnom muslimanu. E, odmah da kažem na početku, jer e, za ovaj stav u osnovi jer učenjaci u i ne moraju imati dokaz. Jer samo oni koji tvrde da je nešto u vjeri vađib, mustehab ili haram ili mekruh, oni treba imati dokaz za svoju tvrdnju. A pošto učenjaci ne trebaju nešto da je vađib, niti mustehab, niti haram, niti mekruh, znači njima apsolutno ne treba dokaz. Zašto? Zato što oni kažu da mezebizam, znači obavezno sliđenje jednog, jednog određenog mezeba, nije ni vađib, niti mustehab, jer nema dokaza za tako nešto. A niti je haram, niti mekruh, jer i zato nema dokaza. Nego su na osnovi da je nešto dozvoljeno sve dok ne dođe dokaz koji ga izvodi iz te osnove. A od dokaza na kojima temelje svoj stav su sljedeći. Prvo, zanima <clears throat> razilaženje među muslimanima da vađib slijediti ono što je došlo u Kur'anu i Sunetu. Na to među učinjaka, naravno. Na što puče jasni ajti i hadisi. Dok sa druge strane, nisu nas e, uzvišeni Allah, niti njegov poslanik ali je sada obavijestili da slijedimo mezebe određenih imama. Nisu to sami imami mezeba zahtijevali od muslimana, nego su posticali na vraćanje i uzimanje ono što je odakle su i oni uzimali. Znači, vrlo bitna stvar. Znači, nakon što smo muslimani složni da je obavezno slijediti ono što je došlo u Koranu i Sunnetu, sa druge strane ne imamo nijedan šarijaski tekst, niti iz Korana, niti iz Suneta, koji obavezuje jednog muslimana da slijedi jednog određenog imama. Bilo kojeg imama. Niti su imami, e, e, sami imami od mezheba, četiri mezheba, zahtijevali muslimana da ih slijedi. Nego su čak oni sami posjecali na vraćanje i uzima iz, onog odakle su oni uzimali, odnosno iz Kur'ana i iz Suneta. Dalje, druga stvar. Kažu od dokaza da je obično muslimanu, koji, e, znači mu kalidu, koji do dokaza, do, do propisa ne mogu drugačije doći, da je njima važiv da pitaju. Znači, običan musliman koji nema znanja, niti sam može se vratiti na Kur'an sunet, da on nađe dokaz i argument za neko pitanje, na njemu je važiv da pita. S tim da mu je dozvoljeno da pita, da pita, znači tako muslimanu, da pita i da slidi bilo kojeg učenog čovjeka, u čije znanje i takvaluk ima povjerenje. I to dokazuju sa istim dokazom sa kojim dokazuju učenjaci to je Fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Pitajte učeni ako vi ne znate. I naši ajet je vrlo jasan. Allah Žešanu naređuje da onima koji ne znaju pitaju učene bilo kojeg učenog, znači koji ima znanje, koji se vraća na Kur'an i Sunet, i zato što oni koji pitaju oni ne znaju. Drugi dokaz kažu su riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. E, Hadis je poduži malo. U tom hadisu je došlo, jel, da, da su shabi bili e, na, putovanju, pa jedan od njih, e, jedan od shaba bio džunub, a bila je velika hladnoća, pa je upitao neke oko sebe, pa su mu rekli da ne može, da se mora okupati, bez što je hladno, mora se okupati. I onda se kupao i od posljedice tog kupanja preselio je, umro je. Jer ga uhvatila jaka groznica hladnoća i od toga je preminuo. Pa kada su došli poslanik sallallahu alejhi on ih je obavijestio, on im je rekao kad je čuo šta se desilo, kaže zašto nisu pitali? Ela teselu, zašto nisu pitali? In kanu la MUN. Ako nisu znali, što nisu pitali ako nisu znali? Znači onaj koji on pitao. Zaista je, kaže, lijek za neznanje pitanje. Lijek za neznanje pitanje. Šta ovdje ovaj hadis ukazuje? Ukazuje na to je da onaj koji ne zna, znači da ovo je direktan tekst, da onaj koji ne zna pita učenog. Također dalje, dokazuju, znači treća vrsta njihovih dokaza je to kaže da obavezivanje muslimana da slijede jedan određen mezeb u svim pitanjima, e, u svim pitanjima da je tu novotarija, on to, to je njihov Kaže da, se obavežu svi muslimani, da slijedi jedan, da svaki musliman mora slijediti jedan određen mezeb u svim pitanjima vjere, kažu da je to novotarija u vjeri. A na to kažu, kaže šta? Hadis men ahdete fi emrina hada ma lejse minhu fehovarat. Kaže, ko uvedu našu vjeru nešto što nije od nje, to se odbija. A ovi su, kaže, obavezivali, obavezali muslimane onim čime ih uzvišeni Allah nije obavezao. Nema dokaza, ni u Koranu i sunnetu, da je Allah Žešanu ili da je poslanik sam sam obavezan od jednog muslimana da mora slijediti jedan određen mezeb. A ako, je to tako, a oni su obavezani muslimani da to radi, znači time su učinili novotariju u vjeri. Također kažu, najbolje generacije ovog umeta, nisu bili na ovom vjeri. Što znači da to i nije bilo vjeri, nego je nastao kao rezultat slabosti, malaksalosti i pada ovog umeta sa zatvaranjem vrata i čtihada. <clears throat> Također, sami mami mezeba obavezivali su ljude da slijede njiho, da e, nisu obavezivali ljude da slijede njihove mezebe, nego si ih da slijede ono odakle su i oni uzimali iz Kur'ana i Suneta. Također, četvrto kaže obaveza slijedjenja jednog imama u svemu stavlja tog imama na stepen bezgriješnosti u vjeri. A to je svojstveno samo poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Ovo je vrlo bitno, a stvar kaže ako bi jednog muslimana obavezali da slijedi nekog imama, primjera radi Ebu Hanifu, u svim stvarima, u svemu sa čime je prenešeno od njega, onda se on stavlja na stepen bezgriješnosti u vjeri. A to je svojstvo poslanika sallallahu alejhi On se slijedi u svemu sa čime je došao vjeri, a ne obični drugi muslimani, pa makar bili učeni. Naravno, nakon ovog svega izloženog, e, može se doći do rezultata koji je vrlo jasan, do, do odabranog mišljenja, do tržiha, rađih mišljenja, izabranog mišljenja, a to je da je vjera islam stvari jedna vjera. U njoj nema niti mezheba, niti tarikata koje musliman dužan slijediti, osim mezheba tarikata i upute Muhameda sallallahu alaihi ve sellem. Znači ono što je jedan svima, bilo koji musliman dužan slijedi, to je ono što je došlo od upute poslanika sa odnosno da slijedi ono što je došlo u Koranu i sunetu poslanika ono na čemu je iđma učenjaka, ono na što počuje jasan kijas, analogija i tako dalje. E, nema sumnje jel, nakon toga jel, da, da drugi stav učenjaka, a to je da slijeđenje E, nekog određenog mezeba nije vađib, niti mustehab, nego je dozvoljeno obično musliman da slijedi bilo kojeg učenjaka ili mezeba. Te da se muslimani, s obzirom na nivo znanja i razumijevanja sposobnosti, uzima širijanskih propisa iz kuranskih hadisi tekstova dijeli na tri skupine, mu kalide, mu tebije. Da je istina i hak, da je ovo stvar istina kako treba slijediti. E, postavlja se nakon ovog pitanja, jel, da li u stvari običan musliman može imati mezeb uopšte? O tome je pisao i nadugačko govorio Ibnu Kajim u svojoj knjizi Ja Lamun Vaqi'in u kome je pojasnio a o čemu se, sa čim se složili i govorili prije njega drugi da u stvari običan musliman koji ne razumije terminologiju mezeba, nije učio mezeba određen. Da on u stvari i nema mezeba. Makar za sebe tvrdio, kao što je kod nas, običan musliman, makar za sebe tvrdio da je Hanefija, on u stvari nema mezeba. Zašto? On, običan musliman je u stvari na mezhebu onog učenog od koga uzima vjeru. Pa ako onaj učeni od koga on pita, komu tumači vjeru, komu pojašnjava propise, na koga se vraća, ako on je određenog mezeba, Sjedno bio šafijskog, malikijskog, znači može se reći za njegovog učenog, za njegovog šeha da na mezeba. A on sam ne može za sebe tvrditi na mezeb. Ovo je rezultat onog do čega došao Ibn, Ka, Ibn a to je znači da običan musliman i nema mezheba. On je na mezebu stvari onog učenog od koga uzima vjeru. Ako je taj učen stvar na nekom mezebu. Ili ono na čemu je taj učenj od koga uzma vjeru, on njega slijedi u tome. To jest, znači opet podlačim, i to je u stvari ispravno do čega došli Ibn da, da u stvari običan musliman i ne može mu se pripisati da je, da je na nekom mezebu. Makar da sebe tvrdio da je Hanefija, kada ga vrat, kada vratimo, kada ga pitamo, kada vidimo, stvari on nema pojma ništa o Hanefijskom mezebu. Niti je to učio, niti zna usule, usul fik mezeba niti znam mnoga pitanja mezeba. E, ne razumijem mnogi stvarno. Treba da sjedne da uči 10, 15, 20 godina, da završi škole, da bi on razumio taj mezeb. I kako on nakon toga, odnosno prije toga da tvrdi za sebe da, on ne, da je na tu mezebu. Ne, običajno musliman je na mezebu svog učenjaka, onog učenog koga slijedi u vjeru. da ne, da, da, jel, spominjem detalje toga kako je to Ibn pojasnio. E, mnogi učenjaci jel, govorili su o slijeđenju mezeba, pojašnjavanju ovog otprilike razime ovog što smo večeras spomenuli. E, počeli od četvorce imama pa nadalje mnogih mučtehida koji su prošli kroz ovaj umet do dana današnjeg jel a jedan od učenjaka savremeni Masumi ta ime učenjaka Masumi je rekao kaže znaj da je uzimanje mišljenja i stavova učenjaka poput, jemuma koji se ne uzima osim kada nema vode pa tako, ako imamo tekst Kur'ana, suneta i stavova shaba, važi da se toga držimo, a ne da uzimamo mišljenje učenjaka. Međutim, prisutni sljedbenici mezijeba uzimaju prijemom, a voda je pred njima. Također kaže Ibn Kajim, nakon što je navio da, da imaju dva mišljenja obaveze običnog muslimana da slijedi neki od poznatih mezijeva. Kaže prvo mišljenje, da nije, važi, da nije obavezan a to je ispravan stan u kojoj nema sumnje, jer nije vađib, osim ono što Allah i njegov poslanik učine vađibom. A oni nisu obavezani nikog od, ljudi iz ovog umeta da slijedi mezeb nekog čovjeka mimo drugih ljudi. Najbolje generacije ovog umeta su čiste od slijedjenja mezeba. Pa se dobro kaže. Kaže Ibn najbolje generacije, znači mislim na prve tri generacije ovog umeta su čiste od slijedjenja mezeba. U stvari, nije ispravno da se obično muslimanu pripisuje pripadnost nekom mezebu jer on nema mezeba. Na mezebu može biti onaj koji ima sposobnost razmišljanja, argumentiranja i ima znanja o tom mezebu Ili ko je pročitao neku fisku knjizu i mezeba zna fetve imama i njegove stavove. onaj ko se nije osposobio za ovo i kaže ja sam šafija ili handelija i slično, samom tvrdnjom ne biva tog mezeba. Ponavljam još jednom, kaže, a onaj ko se nije sposobio za ovo, za sve ovo, i kaže ja sam šafija ili handelija i slično, samom tom tvrdnjom ne biva tog mezeba. Nastavlja dalje, ne može se pojmiti da običan musliman ima mezeb, a ako i pretpostavimo, on nije dužan, kao ni bilo ko drugi, da slijedi nečiji mezeb, u smislu da slijedi sve njegove stavove a ostavlja mišljenja drugih učenjaka. Niko od imama ne zastupa ovaj ružni bidat koji se desio u ummetu. Kaže Ibn nije obavezan niko od muslimana da slijedi mez, određenog učenjaka o svemu što kaže, niti da slijedi u tome određen mezem a svi su obavezni slijediti poslanika sallallahu alejhi ve u svemu što je naredio i u čemu obavijestio. Svačiji govor se uzima i ostavlja osim govora Allahog poslanika sallallahu alejhi ve A ono što je dozvoljeno to je da čovjek slijedi određen mezer jer nema drugog načina da sazna propis šerijata osim na takav način. E, ja sam, ako se dobro sjećam na početku, prošlog predavanja napomenuo da četiri, e, da e, imami četiri mezeba, Ebu Hanife, Mali Šafija i Ahmed, Hanbel, Rahimahullah, e, je misliti da su ovo jedini učenjaci koji su bili tako učeni. U njihovo vrijeme, kako prenosi imao Zahabi u svojoj knjizi Sijaru Alamu Nubela, Kažu, njihovo vrijeme je bilo još preko 50 učenih ljudi koji su bili na njihovom nivou. Znači, 50 učenjaka koji su bili na nivou ova četiri imama su bili učeni koji oni. Međutim, šta se desilo? Desilo se da su, ova četvrta imama imali svoje učenike koji su zabilježili ono što su oni govorili, koji su zapisali, pa su preživjeli njihovi mezebi, a nisu preživjeli mezebi drugih učenjaka i zato je nastala ovakva posljedica kakva nastala. A ne, tako, a ne zato da nije bilo drugih mezeba, odnosno drugih učenih ljudi u isto vrijeme kad su, kad su živjeli ova četvorca i mama. E, I na kraju, je e, e, fino bilo se spominje da pojava meziva u ovom umetu, nakon četvrtog stoljeća, kada se to već bilo, da je izazvalo mnoge negativne posljedice. Slijepo slijedjenje i gorljivost u slijedjenju mezeba, zastranjenost u slijedjenju mezeba, izazvalo ogromne negativne posljedice. Od tih negativnih posljedica mezhebizma su prije svega uzrokovanje pitni razilaženja i ratova među muslimanima zasnovane na mezhebskoj gorljivosti. Pazite, čak i ratova. Jakut u učenjak, je opisivao i navodio neprestane ratove koji su vodili Hanefije protiv Šafija u gradovima Asfehana, Merva i Reja. E, to je u današnjem, Iranu. Znači, vodili se ratovi između Hanefija i Šafija. Znači, ljudi koji slijedi hanefijski mezeb i ljudi muslimana koji slijedi šafijski Kaže, čak do te mjere da su jedni, znači ratovali, ubijali druge, pljačkali, pustošili i palili sela. Čak kaže ni Allahove kuće, ni meščidi nisu ostali posljednjim toga, tog mezetskog razilaženja. Spominje Ibn Kesir, također kaže fitnu u Emevijskoj džami, kada kada je Hanabilima srušen i opljačkan mihrab zbog mezhebskih nesuglasnosti. Znači svaki mezheb imao svoj mihrab, a njihov mezheb su jel, preko noći opljačkali za Pavle. Druga negativna posljedica mezheba, mezhebizma, slijepog slijedjenja mezheba, su neke nove fikske mesele koje su kao posljedica slijepog slijedjenja mezheba. Poput toga, da nije šafijama isprava nama zakoplanjaju za hanefijskim imamom. I obrnuto da nije Hanefijama isprav namaz ako klanjaju za šapinskima. I e, posljedica toga je bilo da, da smo imali sve do poje e, Abdulaziza, Ali Sauda, da smo imali u haremu, mekanskom haremu, u da smo imali, jel, da se klanjalo, učilo četiri ezana i klanjalo četiri posebna namaza, svaki mezeb je klanjao za sebe namaz. Četiri ezana se učilo istovremeno, i klanjalo se u četiri različita džemata. Svaki mezebe bi za sebe. Što? Pa zato ako bi Hanefija klanio za šafijom, ako šafije nešto kvari abdest ili nešto je uvjet da tuzo abdest, ako Hanefija nije tako ili obrnuto, onda jednima drugima, e, jednima s drugima nije ispravo namaz klanjati, kada klanju jedni za drugim. Također, prenosi imam Zehebi da je Hanefijski kadija Dimeška, Mohamed ibn Musa, el Balasguni, rekao, kada bih imao moć, uzimao bih džiziju od šafija. Znači, toliko je ta e, ti i gorljivost mezetka odbila, kaže, kad bi imao snag i moć, uveo bih džiziju da plaće šafije džiziju. Također, došlo u knjizi Šarhu e, Šarhu E, da Hanefi nije dozvoljeno da oženi šafiku. Hanefi nije dozvoljeno da oženi šafiku, jer je ona kafir zbog mesele istihna. To je jedna posebna mesela akidetska, a to je ono, jel, da li je ispravan musliman da kaže ja sam mu'min inšala. Pa kod Hanefija jedno tumačenje, ako kod Šafija drugo tumačenje. I kažu, kaže on, nije dozvoljeno Hanefi da oženi šafiku jer je kaže šafi, jer je kaže ona šafika kaže kafir, zbog mesele sna kaže dok je, drugi, dok je drugi muftija prenose dozvolio taj brak, anal, kaže, jedan drugi učenjak Hanefis kaže, ipak je kaže, ispravno da je dozvoljeno Hanefi, Hanefi da oženi Šafiku, što? Kaže, zato što je ispravno uh, Hanefi da oženi Kitabiku. Pa kaže, ako je dozvoljeno Kitabiku, dozvoljeno Šafiku se, znači, do koje, mjeri može odvesti na zastupljenost e, e Malo prije sam spomenuo da, se, da se u Mekanskom haremu, u Meščidu, da se, da se četiri dana i klanja na e, četiri džemata, svaki mezeb imao svoj džemat, te nisu jedni za drugima klanjali. Kao da su jel različite vjere. E, također od negativnih posljedica mezeva, zastupljenosti mezebske, E, da su mezebi dignuti na nivu Kur'ana i suneta. Mezeb je postao osnov, a Kur'an i sunet ga slijedi. Pa ono što se slaže sa mezebom od Kur'ana i suneta prihvata se. A ono što se ne, slaže, ne, tu, znači ono što, se, što došlo Kur'an i suneta ne slaže sa mezebom, to se tumači, može se tumačiti malo drugačije. Poznate su riječi od hanefijskog učenjaka koji kaže od Kerhija, a ne učenjaka Kerhija koji kaže svaki ajet koji je suprotan onome na čemu je naš mezeb je mu evo. Treba ga, kaže, e, mu znači treba ga tepsiriti drugačije. Ili kaže suh ili je derogiran taj ajet. I tako isto kaže svaki hadis kaže koji se znači koji opet našem mezebu kaže ili je muavel ili suh ili ga treba drugačije protumačiti kaže ili je derogiran taj hadis. A kaže jedan e, od poznatih činjaka šafijskog mezeba, kaže mi tvrdimo da je obaveza svakom razumnom čovjeku i običnom muslimanu sa istoka ili zapada, onom koji je daleko i blizu, da prihvati šafijski mezeb, ne želijeći da ga nečim drugim zamijeni. I slične stvari imamo, jel, ima čak izmišljeni hadisa koji su izmišljeni na račun jel, imama. E, ti izmišljeni hadisi, znači korist da se, da se pomogu određeni mezeb, izmišljen hadis kaže, jedan od tih izmišljen hadisa da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao, da će doći će poslije mene čovjek po imenu Nu'man ibn Thabit, znači Ebu Hanife, bit će mu, nadi, bit će Ebu Hanife, na njegovim rukama će Allahova vjera i moj sunet biti oživljen. Pa se da kao navodno to rekao poslanik sallallahu alaihi očita laž, naravno izmišljen hadis, nije nigdje zabiljen, ne hadis nego, se, nego tako su htjeli da pomognu svoj mezeb. A u drugom navodnom izmišljenom hadisu je stoji, kaže, bit će u mom umetu čovjek po imenu Muhammed ibn Idris, koji, a to je šafija, koji će biti štetniji po moj umet od Iblisa, a bit će u mom umet čovjek po imenu Ebu Hanife, on je siraž mog umeta, on je siraž svjetiljka mog umeta. Naravno, oba hadisa se izmišljena. E, sljedeći negativ posljedica zatvaranje vrata i štihada i davanje prednosti mišljenjima učenjaka nad Kur'anom i Sunnetom. I normalno, vrlo negativna posljedica mezljske e, zagorljivosti i zaslijepljenosti je to da se ljubav i mržnja bazira na, na pripadnosti mezeba. Hanefije se međusobno voli, a ne voli ono koji nije Hanefija. I slično tamo. Naravno, jel, nakon svega, svega izloženo, dolazimo do, do rezultata, do rezime, a to je da je ispravan stav da musliman nije obavezan slijediti neki određen mezeb, odnosno da mu je dozvoljeno, ali nije mu važiv, niti mu stehab. Ono što musliman treba, koji nema e, dovoljno širijetskog znanja, je da pita učenog. U svemu ono što ne zna, da pita učenog i nije ispravna tvrdnja da za sebe kaže da je Hanefija, obično se da kaže ja sam Hanefija ili kaže drugi ja sam Hanabila i tako dalje. Ako ne poznaje, nije učio taj mezheb, poznaje njihove temelje, poznaje njihove mesele i tako dalje. Nego je običan slima na mezhebu svog učenog čovjeka kojeg pita, svog učenjaka, način na kojeg pita, on je na njegovom mezhebu. I znači ovo je ispravan stav i ovo je ono što, na što ukazuju šerijetski dokazi i s ovim, jel, e, vidim da sam odužio, jel, s ovim bi e, večeras bila završena ova tema e, slijeđenja mezheba, obaveza slijeđenja mezheba, a sa ovim odgovorom se ujedno dao odgovor na sva ona postavljena pitanja na, na u prvom toku prvog predavanja, a to je, jel, da li su muslimani Bosni dužni da slijede anefijski mezheb, da li su daje koji pozivaju, koji vrše davu, obavez da pozivaju na hanefijski mezeb ili, ili da smo pozivali neki drugi mezeb i tako dalje. Da li su Arapi pogriješili kada su došli pa nisu pozivali hanefijski mezeb i slične stvari, slične stvari. Znači na sve to se dalo e, odgovor sve samo sa ovim odgovorom, a to je da muslimani, da ovaj jedan običan musliman nije dužan da slijedi jedan određen mezeb, nego mu je samo dozvoljeno da slijedi, znači niti je važno, niti mu stehat, odnosno on je obavezan da onom što ne zna da pita učene, na što buče koranski ajet, feselu ehla zikrin kuntum la I s ovim bi inšala završili večerasnje obraćanje. Samo malo. <clears throat> Ovdje mi je dat znak da, me ne čujete, dobro, dobro čujete. E, ja bi sada da napravim jel, e, pauzu nakon ovog, svanik Allahum da zanke šada na ila anka, napravim jednu pauzu 50 minuta, pa da onda ako bude pitanje da se odgovori na pitanje inšala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.